sure El-Hicr. Hicr suresi 99 ayet olup 87.si Medine'de, diğerleri Mekke'de inmiştir. Hicr bir yerin adıdır. 80 ve 84. ayetlerde Hicr'den bahsedildiği için sureye bu ad verilmiştir. بسم الله الرحمن الرحيم Elif Lam Ra Bunlar kitabın ve apaçık bir Kur'an'ın ayetleridir. İnkar edenler zaman zaman keşke biz de Müslüman olsaydık diye arzu ederler. İnkar edenlerin zaman zaman bu arzusu ve bu arzuyu taşımalarına rağmen yine de iman etmemiş olmalarının sebebi onların dünya menfaatlerine düşkün olmaları, kötülük ve inkarlarıyla şartlanmış bulunmalarıdır. Ayette kafirlerin ahirette keşke dünyadayken iman etmiş olsaydık diye hayıflanacakları da anlaşılmıştır. Onları bırak, yesinler, eğlensinler ve boş ümit onları oyalasın, dursun.'' kötü sonucu yakında bileceklerdir. Helak ettiğimiz hiçbir ülke yoktur ki hakkında bizce bilinen bir yazgı olmasın. Gerek arazisini yere batırmak ve gerekse halkını yok etmek suretiyle veya başka afetlerle helak edilen memleketlerin hiçbiri kırı kırına tesadüfi olarak helak edilmemiştir. Allah tarafından tayin ve takdir edilip levh-i mahfuzda yazılmış, şaşmaz, unutulmaz ve gaflet edilmez bir yazı gereğince helak olmuşlardır. Demek ki devlet ve milletlerin de fertler gibi takdir edilmiş belli ömürleri vardır. Fetler doğdu, gelişti, ihtiyarladı, nihayet öldüğü gibi devletler de kurulur, gelişir ve nihayet Allah'ın takdir ettiği gün gelince yıkılıp tarihe kavuşurlar. Fetler gibi bunların da bazıları uzun ömürlü, bazıları ise kısa ömürlü olur. Hiçbir millet ecelinin önüne geçemez ve onu geciktiremez. Dediler ki ey kendisine Kur'an indirilen Muhammed sen mutlaka bir mecnunsun. Eğer doğru söyleyenlerden idiysen bize melekleri getirmeliydin. Eski Araplar şairin cinden ilham aldığına inanırlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem belagat ve fesahat bakımından şiirden ve edebi nesirden daha üstün bir kitap getirdiği için ona Mecnun şair, deli şair dediler. Biz melekleri ancak hak ile indiririz. O zaman onlara mühlet verilmez. Kur'an'ı kesinlikle biz indirdik.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 Andolsun Senden önceki milletler arasında da elçiler gönderdik. Onlara bir peygamber gelmeye dursun. Hemen onunla alay ederlerdi. İşte böylece biz onu inkarcılığı suçluların kalplerine sokarız. Öncekilerin başına gelenlerden ders almaları gerekirken onlar hala buna Kur'an'a inanmıyorlar. Onlara gökten bir kapı açsak, oradan da yukarı çıksalar, yine de gözlerimiz boyandı, daha doğrusu bize büyü yapılmıştır derler. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها فأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وأرسلنا الرياح لواقها فأنزلنا من السماء فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين Andolsun biz gökte bir takım burçlar yarattık ve seyredenler için onu süsledik. Burç aslında yüksek kök demektir. Gökyüzünde özel bir şekilde toplanmış olan bir takım yıldızlar kümesine de bu manada burç denilir. Bu kümelerin meşruları 12 tane olmakla beraber ayeti kerimede burç kelimesi nekre ve çoğul olarak zikredildiğine göre gökyüzünde daha keşfedilmemiş birçok yıldız kümelerinin, galaksilerin var olduğuna işaret edilmektedir. Onları taşlanmış, kovulmuş her şeytandan koruduk. Ancak kulak hırsızlığı eden müstesna, onun da peşine açık bir alev sütunu düşürdük. Yeri uzatıp yaydık. Orada sabit dağlar yerleştirdik. Yine orada miktarı ve ölçüsü bedirli olan şeyler bitirdik. Orada hem sizin için hem de rızıkları size ait olmayanlar için gerekli geçim vasıtaları yarattık. Her şeyin hazineleri yalnız bizim yanımızdadır. Biz onu ancak belli bir ölçüyle indiririz. Biz rüzgarları aşılayıcı olarak gönderdik ve gökten bir su indirdik de onunla su ihtiyacınızı karşıladık. Biz bunları yapmasaydık siz onu yeterli suyu depolayamazdınız. Ayette rüzgarların bir aşlayıcı olarak gönderildiği ifade edilmektedir. Ki bugün ilim yağmurun yağmasında rüzgarın büyük rol oynadığı, aynı zamanda bitkiler üzerinden eserken onların erkek tohumlarını dişi tohumlarının üzerine kondurmak suretiyle onları aşladığını ispat etmektedir. Bu ayette ayrıca gökten inen suların yer katmanlarında stok edildiği ve buralardan insanlığın ihtiyacı karşılandığı ifade edilmektedir. Ve inna lenahnu nuhyi ve numitu ve nahnul varisun ve lekad alimnel muslimin المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمإ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين Şüphesiz biz diriltir ve biz öldürürüz ve her şeye biz varis oluruz. Andolsun biz sizden önce gelip geçenleri de biliriz. Geri kalanları da biliriz. Şüphesiz Rabbin onları kıyamette toplayacaktır. Çünkü o hakimdir, alimdir. Andolsun biz insanı pişmiş kuru bir çamurdan, şekillenmiş kara balçıktan yarattık. Cinleri de daha önce zehirli ateşten yaratmıştık. Hani Rabbin meleklere demişti ki, ben kupkuru bir çamurdan, şekillenmiş kara balçıktan bir insan yaratacağım.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 İblis ben kuru bir çamurdan şekillenmiş kara balçıktan yarattığın bir insana secde edecek değilim dedi. Allah şöyle buyurdu. Öyleyse oradan çık. Artık kovuldun. Muhakkak ki kıyamet gününe kadar lanet senin üzerine olacaktır. İblis Rabbim Öyleyse varlıkların tekrar edileceği güne kadar bana mühlet ver dedi. Allah Celle Celaluhu sen bilinen bir vakte kadar kendilerine mühlet verilenlerdensin buyurdu. İblis dedi ki Rabbim beni azdırmana karşılık ben de yeryüzünde olanlara günahları süsleyeceğim ve onların hepsini mutlaka azdıracağım. Ancak onlardan ihlaslı kulların müstesna dedi. Allah Celle Celaluhu şöyle buyurdu. İşte bana varan dost doğru yol da budur. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم غل إخوانا على سر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ونبئهم عن ضيف إبراهيم Şüphesiz kulların üzerinde senin bir hakimiyetin yoktur. Ancak azgınlardan sana uyanlar müstesna. Muhakkak cehennem onların hepsine vaat olunan yerdir. Cehennemin yedi kapısı vardır. Onlardan her kapı için birer grup ayrılmıştır. Cehennemin yedi kapısından maksat bazı tefsirlere göre yedi tabakadır. Cüz'ün maksum da o kapılardan girerek yerlerini alacak olan gruplardır. Bazı rivayetlere göre bu tabakalardan ilki olan Haviye günahkar müminler için, ikincisi Sakar Yahudiler için, üçüncüsü sair Hristiyanlar için Dördüncüsü de cahim sabiye için, beşincisi lazza ateşperestler için, altıncısı da hutema putperestler için ve pek çok atlarla anılan yedincisi de münafıklar içindir. Allah'ın azabından korkup rahmetine sığınan takva sahipleri mutlaka cennetlerde ve pınar başlarında olacaklar. Oraya emniyet ve selametle girin denilir onlara. Biz onların gönüllerindeki kini söküp attık. Onlar artık köşkler üzerinde karşı karşıya oturan kardeşler olacaklar. Allah Teala dünyada birbirinden incinmiş ve birbirine kin beslemiş olan müminlerin kalplerindeki o kini çıkaracak ve müminler kardeş olarak sohbet edeceklerdir. Onlara orada hiçbir yorgunluk gelmeyecek ve onlar oradan çıkarılmayacaktır. Resulüm, kullarıma benim çok bağışlayıcı ve pek esirgeyici olduğumu haber ver. Benim azabımın elim verici bir azap olduğunu da bildir. Onlara İbrahim'in misafirlerinden, meleklerden de haber ver. إذ دخلوا عليه قالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنت من رحمة ربه إلا الضالون قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لم نجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون Onun yanına girdikleri zaman selam dediler. İbrahim aleyhisselam biz sizden çekiniyoruz dedi. Dediler ki korkma biz sana bilgin bir oğul müjdeliyoruz. İbrahim aleyhisselam bana ihtiyarlık çökmesine rağmen beni müjdeliyor musunuz? Beni neyle müjdeliyorsunuz dedi.'' Sana gerçeği müjdeledik. Sakın ümitsizliğe düşenlerden olma dediler. İbrahim dedi ki, Rabbimin rahmetinden sapıklardan başka kim ümit keser? Ey elçiler, başka ne işiniz var? dedi. Hz. İbrahim onların Allah tarafından gönderilmiş melekler olduklarını anlayınca böyle bir melek cemaatinin sadece bir müjde için gelmiş olmayacağını da daha başka mühim vazifelerin de beraberinde getireceklerini tahmin ederek bu soruyu sordu. Dediler ki biz suçlu bir topluma onları helak etmeye gönderildik. Ancak Lut ailesi hariç. Onların hepsini kurtaracağız. Fakat Lut'un karısı müstesna. Biz onun geri kalanlardan olmasını takdir ettik. Elçiler Lut ailesine gelince Lut onlara hakikaten siz tanınmayan kimselersiniz dedi. قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وآتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقتوع مصبحين وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين Dediler ki bilakis biz sana onların şüphe etmekte oldukları şeyi azabı ve helaki getirdik. Sana gerçeği getirdik ki biz hakikaten doğru söyleyenleriz. Gecenin bir bölümünde aile fertlerini yola çıkar, sen de arkalarından yürü. Sizden hiç kimse sakın dönüp de ardına bakmasın. İstenen yere kadar gidin. Ona Lut'a şu hükmümüzü vahyettik. Sabaha çıkarlarken mutlaka onların ardı kesilmiş olacaktır. Şehir halkı birbirlerini kutlayarak meleklerin yanına geldiler. Çünkü genç erkekler suretinde gelen melekler onların eşcinsellikten doğan kötü arzularını uyandırmıştı. Lut onlara bunlar benim misafirimdir. Sakın beni utandırmayın. Allah'tan korkun. Beni rezil etmeyin dedi. Biz seni alemin işine karışmaktan men etmemiş miydik dediler. قال هؤلاء يا بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين Lut, işte kızlarım, düşündüğünüzü yapacaksanız onlarla evlenin dedi. Resulüm, hayatın hakkı için onlar serhoşlukları içinde bocalıyorlardı. Güneş doğarken onları o korkunç ses yakaladı. Böylece ülkelerinin üstünü altına getirdik. Üzerlerine de balçıktan pişirilmiş taşlar yağdırdık. Lut kavmi homoseksüellik gibi kötü bir günahı işledikleri için Allah Teala onlara önce korkunç bir ses duyurmuş, sonra da memleketlerinin altını üstüne getirmiş, daha sonra da üzerlerine taş yağdırmıştır ki bir milletin yok olup tarih sahnesinden silinmesi için bundan daha şiddetli felaket olamaz. İşte bunda ibret alanlar için işaretler vardır. Onlar hala gözler önünde duran bir yol üzerindedirler. Hakikaten bunda iman edenler için bir ibret vardır. Eyke halkı da gerçekten zalim idiler. Ayette sözü edilen eyke sık ormanlık demektir. Şuayb peygamber ve kavminin oturduğu ülke ormanlık olduğu için onlara eyke halkı denilmiştir. Biz onlardan da intikam aldık. İkisi de Eyke ve Medyen açık bir yol üzerindeydiler. Andolsun Hicir halkı da peygamberlerini yalanlamışlardı. Hicir Salih peygamberin kavminin yaşadığı bölgenin adıdır. Burada yaşamış olan halk Semut kavmi diye anılmıştır. Biz onlara mucizelerimizi vermiştik. Fakat onlardan yüz çevirmişlerdi.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 Kazanmakta oldukları şeyler onlardan hiçbir zararı salmadı. Biz gökleri, yeri ve ikisinin arasındakileri ancak hak ile yarattık. O saat kıyamet günü mutlaka gelecektir. Şimdilik onlara güzel muamele et. Şüphesiz Rabbin hakkıyla yaratan pek iyi bilendir. Andolsun ki biz sana tekrarlanan yedi ayeti ve yüce Kur'an'ı verdik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet edilen bir hadisi şerife göre bu yedi ayet namazların her rekatında tekrar edilen Fatiha suresidir. Sakın onlardan bazı sınıflara verdiğimiz dünya mallarına göz dikme. Onlardan dolayı üzülme ve müminlere alçak gönüllü ol. De ki, şüphesiz ben apacık bir uyarıcıyım.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 Kur'an'ı bölüp ayıranlar onun bir kısmını kabul edip bir kısmını da reddedenlerdir. Veya Kur'an'a şiir, kehanet ve masal diyenlerdir. Rabbin hakkı için mutlaka onların hepsini yaptıklarından dolayı sorguya çekeceğiz. Sana emrolunanı açıkça söyle ve ortak koşanlardan yüz çevir. Bu ayetlerde de görüldüğü gibi Kur'an-ı Kerim'in bir kısmına inanıp bir kısmına inanmayanlardan Allah müşrikler diye söz ediyor. Bakara suresi 85. ayetinde Kur'an'ın bir kısmına inanıp bir kısmına inanmayanların cezasının dünyada rusvaylık, ahirette de en şiddetli azabı çekme olduğunu bildiriyor. Nisa suresi 150. ve 151. ayetlerinde de Allah'la peygamberleri birbirinden ayıran ve bir kısmına inanırız, bir kısmına da inanmayız diyenlerin gerçek anlamda kafir oldukları vurgulanıyor. Seninle alay edenlere karşı biz sana yeteriz. Onlar Allah ile beraber başka bir tanrı edindiler. Kimin doğru olduğunu yakında bilecekler. Onların söyledikleri şeyler yüzünden senin canının sıkıldığını andolsun biliyoruz. Sen şimdi Rabbini hamd ile tesbih et ve secde edenlerden ol. Ve sana yakın ölüm gelinceye kadar Rabbine ibadet et.